ومما يؤكد على هذا التلازم بين الهجرة والجهاد أن عدم الهجرة من دار الحرب يؤدي في الغالب إلى أن يكون المسلمون المقيمون في دار الكفر ترسا يتترس به أهل الكفر والشرك عند نشوب حرب بينهم وبين المسلمين هذا إذا ما أرغموا على الخروج للقتال في صفوفهم Hada iza ma urgimu alal huruji lil qitali fi sufufihim wa tekthiri sawadihim alal muslimin diýýär. We ýene we mimma we ýene mimma ýuekkid we ýene näme hijret etmekligiň hijret etmeklige hijret etmekligi bek etýän zatlaryň biri diýýär. We hijret bilen jihadyň baglanyşygynyň bardygyny bek etýän zat näme diýýär. Musulmanlar käfirler ýurdundan käfir ýurduna hijret etmese diýýär. Birden musulman kapyr urşy turaýsa, käfirler birinji bilen näme etjekler diýe, öz içinde ýaşap ýören musulmanlary öňüne galkan goýjaklar diýe. Düşündiňmi? Ediläýjek zat, şu wagt näme, Amerika bilen musulmanlaryň arasynda ýa Fransiýa bilen musulmanlaryň arasynda uruş tursa, birinji bilen näme etýär şolar? Musulma öz ýurtlaryndaky musulmanlary plen alýarlar-da, öňüne goýýarlar, galkan edip goýýarlar. Düşündiňmi? Sen birinji kimi öldürmeli bolýaň? Öz musulman doganyňy öldürmeli bolýaň. We sen hijret etmän şo taýda galmaklygy söýen musulman birinji we kimiň elinde ölmeli bolýaň? Öz musulman doganyň elinde ölmeli bolýaň. Şoň üçip näme, ýaňky käfir ýurtlaryň içinde galýan musulmanlar näme, müjähitlere gaty erbet päsgel berýärler. We müjähitleň adynyň garalmagyna-da şolar sebäp bolýar. Indi fykda näme etmeli bolýas biz? Näme fykda hukm et-teterrus diýip bir zat bar, düşündiňmi? Fykda bir mesele gozgalýar, şoňa et-teterrus diýilýär. O diýdikleri näme? Käfir-musulman jeňinde, hä, käbir musulmanlar ýesir düşse käfirlere, düşündiňmi? Käfirler hem şony öňlerinde galkan hökmünde tutsalar musulmanlar, ýagny birinji setirlerini Musulmanlardan goýsalar, düşündiňmi? Indi biziň öňümizde birinji setirdäki musulman doganlarymyz, käfirlere ýesir düşen musulman doganlarymyz. Indi käfirlerem şulary näme perde tutup gelýär, öz doganlaryny atmazlar diýip. Indi näme etmeli şuny? Öldürseg-ä musulmany öldürýäs. Öldürmesegem, şu birinji setirdäki plen tutulan musulmanlary, ýesir musulmanlary öldürmesegem, Bärde yslam ummaty gitjek bolup dur. Düşündiňmi? Müjähitler müňläp ýüzläp gyryljak. Musulman ýurt basyp aljak. Malyň gitjek, namysyň gitjek. Näme etmeli? Şonda ulamalar näme diýýär? Atmaly diýýär. Düşündiňmi? Şo birinji setirdäki musulmanam bolsa, sen käfir at diýýär, niýetiňde musulman atmak bolmasyn diýýär. Ýöne öldümi? Saňa günä ýok, olara-da günä ýok. Düşündiňmi? Saňa-da günä ýok, oňa-da günä ýok. Indi şu wagt musulmanlar näme, müjähitler käbiri-de jihad etýärler welin, käfirler näme etýär? Içinde käbir musulmanlary goýýar. Hakykatdan hem olar ölýär uruşda. Indi näme diýip ýaýratýar şu wagt bular näme? Hany olar tekfirçi, olar hawarç öz musulman doganlaryny öldürýärler diýip. Düşündiňmi? Olar bir gram hukmu tatarrus diýilýän zady bilenaklar, düşündiňmi? Eýýäm iki-üç ýüz ýyl we iki-üç ýüz ýyl bäri jihad owady taşlanandan soň, köp adamlar şu jihadyň hökümlerini bilenaklar, düşündiňmi? Jihatda musulman näme käfirler tarapyndan ýesir tutulyp, birinji setirde goýsalar, näme, Musulmanlar näme atmaz diýen niýeti bilen. Näme etmeli biz? Ulumalar näme diýýär? Atmaly diýýär. Ýöne niýetiňde musulmana atmak bolmasyn, käfire atmak bolsun diýýär. Ýöne musulmana degip ölse-de näme, ol ölen musulmanam niýetine we saňa bir gram näme, günä ýok. Düşündiňmi? Şoňa hökmütata rus diýilýär. Şoň üçin müjähitler näme, Jihad etýän adam hökmany suratda okamaly bolýar. Jihadyň fykyny okamaly bolýar, jihadyň ylmyny okamaly bolýar. Haçan-da musulmanlar ýesir tutulyp käfirleň goşunynyň birinji setirine goýlanda, biz atmalymy şolary ýa atmaly däl, bu zatlary okamaly bolýar. Jihad edip ýören adamlar okaýar bu zatlary, düşündiňmi? Jihatda edilýän zadyň ylmy bilen etýärler. Emma ol meýdan, öýünde, kürsüde, köşkde, tagtda. Oturan näme, ne jihad okady, ne mujahidleň ýagdaýyny bildi. Ýöne ana olar tekfir, ana musulmanlary öldüripdirler, musulmanlaň ganyny halas edipdir diýip näme, musulmanlaň ýanynda adamlaň jihad etmesizligine sebäp bolýarlar we musulmanlaň ýanynda näme, mujahidleň hawaryç tekfir hökmedi bilen näme, töhmedi bilen Olaň ýigrenilmekligine näme sebäp bolýarlar? Şoň üçip näme, ýane ýaňky edilýän zadam näme beketyä musulmanlaň hökman hijret etmekligine. Sen musulman bolsaň näme hijret etmeseň käfirlaň näme eline düşüp öz musulman doganlaň elinde öldürilmegruňe näme sen sebäp bolýaň. Taýyp. We näme şu edildem, öňem edildi we şu wagtam edilip otyr. Şoň üçip Nisa süresiniň Emma bul aýat nämäni aýtýar? Öz erk-ygtyýarlary bilen hijret edibilýärkäler, etmän galdylar käfirleň arasynda. Soňam näme? Käfirler öz goşunyny musulmanlaryň gözünde köp görkezmeklik üçin öz ýurtlarynda ýaşaýan musulmanlary hem sürüp gaýtdylar. Näme etmeli bolýar? Musulmanlar hem uçdy we musulmanlaryň hem elinden ýaňky käbir näme? Musulmanlar öldi. Şonda sahabalar näme bu Bedir Bedir jeňinde inen aýatlaň biri. Bedir jeňinde näme käbir sahabalar ýurdundan Mekgäni taşlabilmän, garyndaşlaryndan aýrylybilmän sebäpli näme Mekgede galdy. Hijret edibilýärkä-de hijret etmedi. Soňam birinji yslam küfür jeňinde Bedir jeňinde näme käfirler Senem gitseňem gidersiň, gitmeseňem gidersiň. Iň bolmanda biziň näme sanymyzy köp gorkezersiň diýip, näme, alyp gaýtdylar käbir musulmanlary. Musulmanlaram näme Bedir jeňinde käfirem öldürdiler, ýaňky käfirleň alyp gaýdan musulmanlarynyňam käbirini öldürdiler. Şonda musulmanlar näme, gynanýar. Biziň okumyzdan käbir muslim doganlarymyzam ölüpdir diýip gynananda, gynananlaryna Allatagala näme, gynanmaň diýýär, şul aýaty indirýär. Şul aýatda näme diýýär? Innellezine tewaffahumul melaike. Perişdeler janyny aldy diýýär, o musulmanlaňam. Ýöne olar zalimi enfusihim, ýöne olar özlerine zulum edipdirler diýýär. Düşündiňmi? Siziň eliňizde ölmegin, ölmeklerine özleri sebäp boldular diýýär. Allanyň perişdeleri olara diýdiler diýýär janlaryny alanda, Galu fima kuntum. Näme siz musulman bolup, käfirleň içinde näme işläp ýörsüňiz? O taýda näme üçin gezdiňiz diýip soralanda, ýaňkylar näme, özlerini näme aklajak boldular. Kalu kunna mustadafina fil ard. Aý bizde hilämiz ýokdy, çärämiz ýokdy, ýör ýör diýdiler, bizem gaýtdyk, näme edeli diýdiler diýýär. Ejizdik diýýär. Kalu elem tekun ardullahi wasiatan fetuhajiru fiha. Şonda perişdeler diýdi diýýär. Näme Allatagalaň ýeri size darlyk etdimi, näme üçin hijret etmediňiz diýýär. Ana, öz erk-ygtyýary bilen hijret edibilýärkä, etmän galdy. We şo sebäpdenem käfiriň goşunyna goşulyp gelip, musulmanynyň elinden öldi. Olara näme diýýär Allah Tagala barjak ýeri, Feulaike me'wahum jehennem, olaň barjak ýeri jehennemdir diýýär, we sa'et masira, we olaň ýeri näme, barjak ýeri erbet boldy diýýär. Emma näme, ýesir düşüp, Ýa-da nim hijret etmek niýetinde bardy, esbabynam tutdy, hijredem edip bilmedi we zorluk astan, zorluk astynda-da näme, käfirler öz goşunyna salyp getirdi bulary. Şuňalak halatda ölen musulmana günä ýok. Emma özi hijret edip bilýärkä, başarýarka, öz erki-ygtyýary bilen hijret etmän galdy we şeýdibem käfirleň tarapyndan näme, musulmanlaň tarapyna çyk garşysyna çykmaly boldy. Ana, ol adamlar. Şo, näme, käfirleň tarapynda ölse, olar, näme, günäkär bolýar.